itoat qiladigan mu'minlarga va'da qildi suhbatimiz avvalida o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka va sodiqlardan bo'lishlikka sidiq rost gapni gapirishlikka tavsiya qilaman toinki alloh subhanahu va taolo amallarimizni isloh qilsa va gunohlarimizni mag'firat qilsa biz aytib o'tdik mana alloh taolo o'zi nasib etdi qaytib kelganimizdan bos jamoatni ichida aytyapmizki jamoat inqilob qilishlik kerak Halen ki bu inkılap qilib kelingan. Endi ichkarida jamoatni ichki inqilobiga biz zaruratimiz bor. Inqilob Allah Subhanehu ve va taolo payg'ambarlarni bu ise her bir payg'ambarlar yer yuzida butparastlikka qarshi, shirkka karşı zulmga qarshi inqilob qilgan. Ya'ni tavhidni hokim qilishlik uchun butun o'zini qarshida turgan kuchlarga qarshi inqilob qilgan. O'zi yolg'iz bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham, kamchilik bo'lsa ham bu inqilob qilgan. Va 23 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan vahiylarni ko'rsagan, har kuni go'yo sahobalarning hayotda inqilob bo'lgan. Har kuni. Har bir hukm nozil bo'lishiga inqilob bo'lgan. Masalan, uchun 40 kishigacha Makka da agar din maxfi da'vat qilingan bo'lsa, Umar ibn Xattob iymon keltirishlari bilan da'vat oshkor bosqichga chiqqan, inqilob bo'lgan. Oshkor ibodat qilishga o'tilingan. yoki Qur'onni birinchi musulmon mushriklarga kim oshkor eshittiradi degan vaqtida Abdulloh ibn Mas'ud men eshitiraman degan. Shunaqangi ojiz, shunaqangi zaif kishi ana shu dorin Nadvaga chiqib turib Makka mushriklarining eng katta zo'ravorlariga Qur'onni tilovat qilib berganlar. ya'ni shu qilgan ishlar uchun qancha bu kishi nima qilgan azoblangan ya'ni dinni g'olib qilishlik uchun yoki dunyoviy inqilob qilishlik uchun mana shu inqilob qilayotgan kishilarni nima ichki yonib kuyib ichki qo'zg'aloni uni butun nimaga yer yuziga tarqatgan. Hamma inqilob ko'radigan bo'lsak, hech kim orom yotib inqilob qilgan emas. Shuning uchun bizda agar g'aflat, suslik insonligimiz sababli paydo bo'layotgan bo'lsa, buni tezda inqilob qilib turib nima qilish kerak, o'zgartirish kerak. Shuning uchun biz doimiy ravishda aytganmizki, biz inqilob qiluvchilarmiz. Bu inqilob bizi qalbimizda bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu din uchun qanday kuyib yondi. Sahobalar nima qildi? hammasi bor shu ular ham bizga o'xshagan ular ham shunaqa insonlar men jamoatni hozirgi holatidan hozirgi bu sus holatidan bunaqangi beparvo g'ofil holatdan rozi emasman eski shavkatimiz yo'qolyapti Chunki biz avvalgi Masud jangida qilingan ozgina shahidlarimiz, g'ozilarimiz g'ayratidan yashab yuramiz. ularni ehsonini evaziga bizga shapkamiz berdi bu xatar signali bu bizga xatar signali bu izzat talabli emas haqiqatda qurbonlik berilingan pokistonni birinchi jihod bayrog'ini biz ko'targandikku endi nima bo'ldi Lekin hozir ketyapkan bu ketishda, hozir ketyapkan bu ummatni siljishida bizni samarali o'rnimiz bo'lish kerak, muhim o'rnimiz bo'lish kerak bizni. Hamma kuyib yonish kerak bu sohada. Izzat bo'lmaydi bu. Rozi emasman. Dard kuymasak bo'lmaydi. Nimaga Nazir Xotirjon yuribdi. Boshqa sotijon yuribdi. Biz haligacha o'zimiz o'ng olganimiz yo'q. Haligacha qolib ketish olganimiz yo'q. O'zimizni qilayotgan ozgina xizmatimiz, ibodatimiz va shayton aldab bo'yitish kerak. Aytaman-ku, bu yomon jamoatlarni, yomon zurriyatlarni, yomon vorislar sifatidagi o'tkanlarni qilgan dinga qurbonligi, izzatiga yashaydigan bu yomon kishilar sifatidir. Alloh taolo Qur'onda yomonlagan biladi. Imom Buxoriy bilan Karimpa maqtanadi. Boshqasi ham O'rta Osiyo prezidentidan maqtanadi, Imom Buxoriy bizdan. Nauzubillah o'shalarga o'xshab bo'lmaydi. Deyli jangida turib berganmiz. Unga shak yo'q, Alloh qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. E, Ko'zichi. Hozichi. Qani u ruhiya? Qani u shijoat? Qani u tartib? Qani u g'ayrat? Bu g'ayrat Bu meni yondiryapti, meni kuydiryapti. Yana aytaman. <laughs> Men ham qo'rqqan narsam shu. Bizni dinga xizmatimiz tugagan bo'lsa, kecha ham ko'rib turibman, birodarlar bittasi aytdi. yangi yangi odamlar ko'payib sabdi dedi yo madrasaning bolalari asosan jumanda dedi yo yangilar dedi. agar biz Dedav shinalani, hozirgi oramizda ba'zi to'playotgan gap zamonamiz tugan bo'lsa, Alloh taolo boshqasini chiqarib qo'yadi. Boshqasini chiqarib qo'yadi. Men shunga qiziqaman U din to'xtab qolmaydi xizmat. Mana bu tupik bu. Mana bosh boshga ko'cha bu. Bundan chiqish kerak, birodarlar. Bu izzat tupigi emas, izzat ko'chasi emas bu. Shayton aldamasin bizni. aldab qo'ymasin bizni birodarlar bu ketishda aytyapmanku ummatni eng qaloq eng oxirida yashaydigan nauzubillah min oyog'ini tagida qolib ketmaydiku men shunga qiziqanyapman fano bo'lib ketmaydi bizdan bu yukka alhamdulillah hozirgacha jamoatni kattayu kichigu erkagu ayoli yosh bolasi ko'tarib kelgan shuning uchun men yaqinda bitta so'radik oho jamoatni kichkinagina jamoat shuncha rahbariyati bor ekanmi man aytdim men bilan bir faxriy a'zo qilib olgan emasman shu yelkamga tushgan yuk bor xudo rasuli tarafidan shahidlar tarafidan shuni bo'lib qo'yganman hammaga vallohi ertaga Alloh rasulini oldida shahidlarni oldida mana shuni javob beradi bab barobar men bilan men chekka chiqib turmayman hammanini ko'rsataman bitta bitta hammani javob berasizlar men o'zimni yolg'izman shuning uchun sizlarni shu pok ibodatga sherik qo'yganman hammamiz javob beramiz bu omonatni albatta javob beramiz 100 yildan keyin mavaroun nahrdan chiqqan musulmonlarga alloh taolo shuncha izzat berdi Bu katta sarmoya, bu shahidlar qonni evaziga berilgan sarmoya. Buni agar haqqini ado qilsak, buni to'g'ri yo'lga yo'llasak, uni ustida ishlasak, uni tarbiyalasak, uni safini ko'paytirsak, uni Alloh va Rasuli roziligi tarafga yo'llaydigan bo'lsak, inshaalloh yuzimiz yorug' bo'ladi. Alloh asrasin. O'zimizni qo'limiz bilan, o'zimizni g'aflatimiz bilan, o'zimizni o'zaro ixtiloflarimiz bilan Buni agar zoya qiladigan bo'lsak, xoyillardan bo'lamiz, xoyillardan. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Alloha va rasul va takhunu amanatukum va antum ta'lamun. Meymon keltirgan mu'minlar Allohga xiyonat qilmaydi. Rasuliga xiyonat qilmaydi. Va o'zingni bilgan omonatlarga xiyonat qilmaydi. omonatda xiyonat faqat birodarlar moddiy narsa emas mana shu jamoat omonat ana shu avlodlar omonat mana shu izzat omonat millatlar bir izzatni qo'lga kiritaman deb qirilib ketadi mukammal qirilib ketadi bir izzatni qo'lga kiritaman alhamdulillah biz kam qurbonlik bermaganmi bermaganmiz alhamdulillah men berilgan qurbonliklarni haqir sanamoqchi emasman Alloh asrasin bundan. Haqir sanatganim yo'q. Lekin shaytonning eng katta darvozalaridan bittasi shu ekanki, bir kishi bir solih amal qilib tursa, uni amalini katta qilib ko'rsatar ekan. E, sen qilding, senga yetadi shunchasi. Hatto Alloh subhanahu va taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka oyati nima to'g'risida nozil bo'lgandi? Tabukki 9-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ansorlari bo'lgan Madinalik ansorlar nima deydi? Biz endi shuncha qurbonlik berdik. Biz shuncha qurbonlik berdik, molimiz talaf bo'ldi, unnini to'ldirishlik uchun biz ham ozgina bir mehnat qilib nima qilaylik shu jihodga chiqmasak bo'larmikin degan fikr xayollardan o'tgan vaqtida Alloh taolay aytdiki, bu qiladigan ishinglar bilan o'zingni halok qilib tashlaman. Chunki unda 30 ming mujohid rasululloh alayhisalom bilan tabukka chiqqanini shu insonlar qalbidan o'tganini abu Ayyub al ansoriy o'zi yakka jang maydoniga kirib ketayotgan qustantina jangidagi mujohidga shu oyatni o'qilgan vaqtda noto'g'ri o'qiyapsizlar bu oyat o'rinligi o'qilmayapti dedilar bu o'zini halokatga urgani yo'q bu dedim bu biz haqimizda nozil bo'lgan ya'ni Bu shaytonning vasvasasi. Agar shayton biz ichimizga ham kirgan bo'lsa, mana bog'i Pokistonni hamma yoqda jihad boshlandi. Butun Masudni tuzdan bir necha yuz fidoi chiqibdi. Mana bog'i Afg'oniston bu yog'i buncha futuhatlar bo'lib ketibdi. Endi biz dam olib tursak bo'ladi degan narsa bu Rasululloh sallam tarbiyalari emas. Qachon Rasululloh sallam tarbiya dam oldilar? Qachon sahobalar istirohat qildi? Bizni sizni istirohatimiz birodarlar jannati Firdavsda. Alloh jannati Firdavsni nasib qilsin, o'sha yerga kirsak rohat qilamiz. Dunyoda biz rohatimiz yo'q birodarlar. Chunki bu bey aytayotgan gap bid'at to'qima narsa emas. Buni ana shu dinni bizga amaliy ko'rsatgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xulafoi roshidin, sahobalar, tobiinlar ko'rsatishdi. Aimmalarimiz ko'rsatishdi. Imom Buxoriyni aytishadi, qonlarni olib borib tekshirsa, aytgan ekan, bu rohib bo'lsa kerak, umrida yog'liq narsa yemagan ekan degan ekan. yog'liq taom yemayar ekan, ya'ni qonini tarkibida yog'liq narsa yo'q ekan, rohib bo'lsa kerak deyilgan ekan. Shunaqa eshitdim vallohi. Imomlar shunaqa bo'lgan. O'tgan hamma kuyib, yonib, shu yerda keyin aytgan Alloh taolo bu dinni olib qilgan. Vaholanki Alloh taolo qodir bu narsani. Bizni sizni kuymasak ham, biz siz qurbonlik bermasak ham Alloh taolo qodir buni g'olib qilishlikka. Agar men alloh taolo qodir zot lekin bugun ummatni qarani alhamdulillah har bittasi qaytadan uyg'ondi buni biz orzu qilib kutgandik kutgandik alhamdulillah bu sharoit kelyapti o'zi ummat qo'zg'alarmikin nashidalar o'qildi qancha shahidlar berildiki shu ummat tirilarmikin ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik loaqal bir barobar yuraylik loaqal bir barobar yuraylik shular bir barobar yuraylik nyu york vashington amaliyotini shuning uchun qildi edi birodarlar ummati ummatim tirilarmikin deb fidoilik qildi o'shalar boshqa g'azabalarda kirilganda shu edi mujohiddan ishori shoyikotda ham shu edi bolalar ishori magaziniga o'zi olgandi ummati qancha qancha qurbonlik berdim. Hozir ham beryapti. Qarani, Rawalpindida Pokiston harbiy siyosiy markazida Amerikani eng ishongan Benazir Buttasini ikkita fidoi rupura-murupura ham otib, ham o'zini jonini may parcha-parcha qilishligi buni 5 yil oldin tasavvur qila olmasdim. ana shu birodar nomini ham bilmaymiz shoyat eshitib qolsa kerak nomini ham bilmaymiz qara o'tib ham pidoyamat hatto hozir butun dunyoda 11 sentyabrdagi eng dahshatli voqea deb shuni aytilyapti buradan ko'proq gaplashaylik buradan ibrat olaylik buradan ibrat olaylik bir sohada aytaman e, inqilob bo'lish kerak. Bu tutash, bu suslik, bu g'aflat bo'lmasligi kerak birodarlar bizda. Tutamaylik biz. Hmm, biz yo'naylik, ayniki Rasululloh alayhi vasallam yonganlar, ayniki sahobalar. noumid bo'lmaylik. Alloh taolo o'zi mu'min erkak ayollarning amalini zoya qilmaslikni va'da qilgan. Yana aytyapman men qilinayotgan xizmatlarni tahqir qilib kelmiyor vallahi. Lekin hozirgi inqilob holatiga bu yarashmaydi. Yetmaydi, kifoya qilmaydi. Kifoya qilmaydi. Aytaman, shaytonning bitta ishi bor. Insonni qilgan amalini katta qilib ko'rsatadi. Hozir jamoatda shu narsa paydo bo'lganki, o'zimizni qilgan amallarimizdan g'ururlanib paydo bo'lgan. Biz qildik, mana biz shogirdlarimiz ekan Mas'ud qavmi, bular qilib ketyapti. Qaysi sahobalar bilan qilgan? Bo'ldi, endi biz dam olamiz, tobiinlar qilsin, gap yo'q. Birorta amalda tobiinlar sahobalarning gapini qo'yib turib, tobiinlarning gapini olinmaydi. Sahobalar keyin tobiinlarning gapini olinadi. Hamma sohada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga kelgan vaqtlarda o'zlariga uy qurmaganlar, birinchi. Birinchi uy qurmagan. Birinchi masjid qurganlar. Nimaga? Masjidda bajariladigan ibodatlar 5 vaqt namoz, 5 vaqt namozdan tashqari namozlar, juma namozlari, id namozlarida musulmonlar bosh boshiga qovushib bir-biri bilan nima? Mana shu yerdan tarbiyalangan, mana shu yerdan hammasi tartibga solingan. Ha, Banu Isroilga Alloh taolo Fir'avnning zulmini qattiqligidan uyingizda namoz o'qiyina degan. Men shu maqsadda, misol uchun xavfsizlik va hamma tarafdan bu ba'zi birodarlar maslahat ham bermaydi-ku, bir anjuman qilsa, shuroq qilsa, to'plasa. Lekin bu bir-birimiz bilan ko'rishmaslik, bu bir-birimiz bilan iymonlashmaslikning oqibatini men ko'ryapman. Tarqoq holatda uymi, har kim uydan chiqadi bochkasi degan, o'tinda ham. har qaslini o'zingga berilgan sangar bu birodarlar sangar berilgan bu sangarni qaytadan tarmim qilinglar qaytadan uni ustida ishlanglar bo'lmasam aytdim allohni oldida birga javob beramiz lekin yomon bo'ladi og'ir bo'ladi chunki sizlarga bilinib o'tganda men ko'rib turibman bu endi bitta masud mintaqasi erta islomiy xilofat boshqa qurilishlikda bizni bu holatimizda bizdan hech kim ray ham so'rama fikr ham so'rama kimsan sen nimasan chunki o'tgan jangiga olgan odamlarga hadab qadr berilaveradigan bo'lsa masud ham jang qilgan rabboniy ham jang qilgan o'tgan janglarga agar odamlarga qadr berib o'shalar bilan faqat nima qilinadi shuni ham qilgan shu yonaylik kuyaylik ancha yana qurbonlik berishimiz kerak o'sha fidoyi shahidlar badaniga o'sha nichkilarni bog'lab o'zini parcha parcha qilibdimi ketyapti shu bilan biz ham shunaqa bo'laylik o'zimiz sohamizda biz ham pidoyi bo'laylik biz ham pidoyi bo'laylik biz ham yo'naylik kuyaylik iriylik toinki aytamanki hozir bizni o'zimizni oldimizda ma'lumot mana muhojirlar o'zinglar ham ko'zinglar bilan ko'ryapsan muhojirlar karvoni kelyapti muhojirlar yangi karvoni kelib sizlarni boshqa holatda topsin boshqa holatda bundan ham yaxshiroq holatda topsin bundan ham kattaroq sifatlarda topsin keladiganlarga har sohada ustoz bo'laydi. oralarimizni isloh qilaylik oralarimizda amri ma'ruf nahyanil munkar om bo'lsin erkak ayol hamma amri ma'ruf nahyanil munkar qilsin bu umumiy kema bu umumiy kishdi hamma ketyapti shu yerda bittasi teshadi uni qo'lidan ushladi uni amru ma'ruf nahy anil munkar hammamiz vazifamiz. Hammamiz vazifa, erkak ayolning vazifasi. Men o'sha hadisni eshitib hayron qolardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amallarni afzali haqida so'ralgan vaqtida bir joyda iymondan keyin jihad derdilar, bir joyda iymondan keyin vaqtda o'qilingan namoz derdilar. 2-3 xil hadisda keldi, men hayron qolardim. Bu qanaqa ekan desam, keyin ba'zi bir hadis ilmini bilgan ustozlardan so'rasam mana bu jihod boshqa ibodatlarga e'tibor berib jihodga suslik qilayotgan kishi qavmga so'ralgan vaqtda shunaqa degan ekanlarki iymondagi jihod eng afzal amal jihodni yaxshi qilyapti namozga suslik qilyapti vaqtida o'qilingan namoz ota onani haqqini berish bizni dinimiz voqelik dini lekin biz mol baxillikka yo'liqqanmiz kasal bo'lgan umumiy maraz bu kasallik bu katta puli bor, katta puli bor, yana yuradi baytul moldan. Bu <laughs> bu qayda o'ylagan bu ta'lim? Bu mol baxilligi. Jonini berishga tayyor bo'libdi u. Endi nima qiladi jamoat? Shu mushkilotni shar'iy yo'llar bilan hal qiladiki, shu birodari shu baxillik botqoqda olib chiqadiki, endi molini ham infoq qilsin. Ertaga Qur'onni ham o'zining shaxsdan ushlasin. Ertaga u ham infoq qilsin, ertaga u ham zakot bersin, ertaga u ham musulmonlarga yordam bersin. har bir sohada ertaga har bir sohada ertaga nima biz mana shu jamoatda sodir bo'layotgan mushkulotlarni hal qilishimiz kerak balki bu kasalni aslini topish kerak qayda bu kasal yering qayda yering chiqarib tashlash alhamdulillah biz aqidamiz shuki shariat kamil din bu hamma muammoni hal qilgan ruhiy jismoniy kasalni hammasini iloji qiladi hammasiga shifo bergan alloh taolo shifo beradi shu shariatga amal qilsa agar shuni biz tatbiq qila olmaydi eplay olmaydi endi bizni nuqsonimiz bizni kamchiligimiz shariat tatbiq desa ba'zi bir yani, tor tushunchalar yig'ishtirish kerakki faqat darra urishi odamlarni olib kirib bandi qilish emas muammo to'layotgan lekin uni sigisiga hal qilish kerak hadab taxlab qo'yilishi ha, palon palon ertaga qilar Kelini jamoatdagi bu to'planib qolgan nima to'da to'da muammolarni tez tez tez hal oldiga ketaylik orqaga emas orqaga emas bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor sovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.